الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل مثل ما daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha bakwai ga watan rajar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan agus shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin arrisala ta al ibn abi zaidu bin saurawa ne. Allah maɗaukacin sarki ya gafarta miki muna gaɓoɓi na ƙarshen wannan littafi waɗanda saboda muhimmancin su a jiya mun ce jiya ke jajibarin karatun amma kuma ganin muhimmancin waɗannan matsalolin yau kasar ɗinnan da kake saurare shi ne kasar na goma sha takwas Ya haka sai ka je ka nemi kasusuwa tun daga na sha bakwai har zuwa na ɗaya ka haɗa da na yau kamar a ƙasin gaskiya saboda Allah yau ɗin ba za ta iya zama jajibarin ba jiyan ba za ta iya zama jajibarin ba da yau ta zama sallah in kuma har ta zama sallar ce yau to sai dai ta zama babban sallah wato tana da ayyamu ta kenan eh za a yi gobe za a yi jibi in sha Allah ta'ala muna fatar kasusuwan za su kasance guda ashirin ne ku ji na ce in sha Allah wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ta iya yi a yi tazarce zama talatin kuma da laifi na bane na dace in Allah na dace kenan na biyu waɗannan gaɓoɓi da muke tattaunawa a kansu ganin muhimmancinsu da kuma yadda suka dace da wannan zamani da kuma wata dama ce da za mu amsa wasu tambayoyi da mutane suke kai ko kuma abin ya dame su a cikin zukatansu ko saboda rashin kusanci suna nesa ko saboda abin ya musu nauyi suna ganin kamar in sun yi tambayar laifi suka yi ko kuma saboda kasancewar matsala ce wadda suke ganin cewa cikin baya kan kansu lokaci ana tafakan isa za a kai lokacin da za ta fahimta sai ba ta tambayoyi a kai amma za mu amfani da abubuwan da muke fahimta in sha Allah ta'ala mu amsa wa mutane waɗannan irin matsalolin don haka in Allah ya so za mu yi wannan karatu a yau ya ci muna kuma za mu yi a gobe in sha Allah za mu yi a jibi in sha Allah a nan ne muke fatar da ikon Allah ta fi za su kare zuwa kasar mu sai kuma ran da aka zo za a ci gaba da fiqhun malikiya bi qalam al-allama al-malik al-asghar eh? malik al-asghar ko shine wa abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani kadar da malamin yake magana akai ita ce daga sun fi kowa daraja sun fi kowa albarka sun fi kowa alheri sun fi kowa martaba duniya da lahira sannan sai waɗanda suka zo bayan su sa'annan sai waɗanda suka zo bayan su ina ma'anar waɗanda suka zo bayan sahabbai su ne waɗanda su ma suka ga sahabbai kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka karɓi musulunci a hannun sahabbai sa'annan sai waɗanda suka zo ba su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba su ga sahabbai ba radiyallahu ta'ala anhu amma sun ga waɗanda suka ga sahabbai kuma sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan anan ne aka ɗaure duk wata ainihin wato daraja da ta shafi wani zamani ko kuma makamancin haka. Akwai matsala ne? To, jama'a mun gane wannan da kyau, sai malam yake. Wa ثم Usmanu. sannan sai sayyidina Usman Allah ya kara miki yarda ثم Aliyu. sannan sai sayyidina Ali Allah ya kara miki yarda radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara miki yarda baki daya to waɗannan su suka fi kowa daraja daga cikin sahabbai daga cikin su hudun kuma Abubakar ya fi daraja sa'annan cewa sai Umar sa'annan cewa sai Usman sa'annan cewa sai Aliyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune ainihin akan dutse tare da Abubakar da Umar da Usman sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji dutsen yana rawa sai girgiza shi haka yake kai ka natsu annabi ne a kanka sa'annan sai su dutse sai kuma shahidai wannan hadisan duk suna cikin sahihul bukhari sai malam yake وأن لا يذكر ahadin من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر kar a sake a ambaci sahabban manzan Allah sai da kyakkyawan ambato wal insaku amma shajara bainahum a kama baki game da rigingimun da suka faru a tsakanin su wa annahum domin kuwa su sahabbai a hakkun nasi daga cikin mutane baki ɗaya su suka fi kowa cancanta an ta masa lahum ahsanul makariji ka nuna musu kyakkyawar mafita wa yuzanna bihim ahsanul mazahibi sun suka fi kowa cancanta cikin mutane da ainihin yi musu zato na kyakkyawar hanyar bi wajen addini wa ta'atu li a'immati muslimina wajibi ne gabanin musulmi a yi musu biyayya min wulati umurihim daga cikin waɗanda ke alaihi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina waɗannan da wancan ainihin jumla take isara zuwa ga khairul quruni ko khairul nasi din ya kifa'u asarihi sannan a rinka bin gurabinsu duk inda suka ɗaga ƙafa suka wuce in an yi a mai da ƙafa a wannan wurin a rinka bin sawunsu sau da ƙafa wal istighfaru lahu kuma a rinka yi musu gafara wa tarkul mira'i a bar jayayya wal da ɗauki ba daɗi fiddini a cikin addinin musulunci wa tarku kulli ma ahdathahu al muhdithuna a bar duk wata bid'a wadda ɗan bid'a suka kirkiro waɗannan maganganu kun ji jama'a sun suka ga muke tattauna wasu sarhohi da mun tattauna daga ciki akwai bayyana darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda mun ji wannan a ƙarƙashin alqur'ani da hadisi sa'annan yanzu kuma za mu ji daga bakin su sahabbai ɗin su kansu sun amince da darajar da Allah maɗaukakin sarki ya musu gaba ɗaya sannan yi wa junansu wannan a bisa ƙa'idar cewa hujja ne a yi hujja dalili ne a yi hujja da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ita maganar sahabbai ɗin saboda a babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim yana cewa العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه in dai ana neman ilimi ba zato ba tabbas ba shakka ba to sai a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan sai a ce sahabbai sun ce sai ce bainar rasuli wa bainar ra'ayi kifi. ba ilimi ba ne ka ce manzon Allah ya yi saɓani da shi da imamu na maliki ko imamu na maliki ya saɓa manzon Allah wannan ba ilimi ba ne wai ta ce jahilci domin ba yadda za a yi imamu Maliki ya saɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai kuskure ya faru amma ba danganci ba to ta yaya kuma kenan za a yi manzon Allah ya saɓa imam malik tunda manzon Allah bai san da imam Maliki ba to a ce kuskure ne ka kafa saɓani tsakanin maganar malamin fiqh da maganar manzon Allah sallallahu alaihi ka ce hadisi kaza sai ka ce sai dai an yi saɓani tsakanin manzon Allah da imamu na maliki ta yi wauta ka ce an yi saɓani tsakanin imamu na maliki da manzon Allah an yi danganci a nan ka sassaɓa ta faru Allah madaukakin sarki ya kiyaye ke da bin wannan ka'idar shi ne bayan mun kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sai kuma ga asari daga sahabi abdullahi dan mas'udin fi wasu ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina ibn mas'udin abdullahi babban sahabi gangaren alaramma wanda manzo Allah yake man kana yaqra'u al-qur'ana falyaqra' ala qira'ati ibn ummi abdullah wanda duk zai karanta alkur'ani yi yayi a irin kira a Abdullahi ɗan Mas'udin babu laifi yake karanta littafin nan al ka kaga menene wannan hadisi yake nufi ka ma da abin da kake karanta a cikin Muktasar Khalil da makamantansu a wuce amma nan da manzon Allah ya amince da halaran mankin Ibn Mas'udi manzon Allah ya amince Ibn Mas'udin malami ne ƙwararre har hadisi sahihi ya zo manzon Allah ya kira ibn mas'ud yake zo kai min karatun alqur'ani in saurara ibn mas'ud ce ni ibn ummi abdi ko kira kansu da sunan da ake gaya mai a cikin gari kamar ka ce ni dan tala misali sunan da ake gaya maka an ga ku sunan da gari wanda ko aure na ka da gidanka kaskantar da kanka ni ibn ummi abdi ni ɗan gidan uwar baya ni ni waye yanzu an na isa sai da ya fashe da kuka saboda daɗi ya manzo Allah ya ce zo kai min karatu sai ɗauko surat ya kai manzo Allah ya ce kai karatu ai duk wata cuta za ka ci a duniya don murya ka ce karai ya gyara murya ya fara karatu yana karatu, karatun suratul nisa sai da je inda Allah ya yake cewa kai kaifa idza ji'na min kulle ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wani hali za ka samu kan ya manzon Allah idan muka kamo kowace al'umma muka kira annabin su ya zo shaida a kan su cewa sun bi su ko sun ke ni to ya kake ji nan in aka kamo ka aka kiraye ka ka zo kai shaida sun bi ka ko sun ke maka sai manzon Allah da ya ji haka sai ce hasbuk hasbuk ya isa ya isa sai fashe da kuka wannan babban matsala ce manzo Allah bayan san mu shiga wuta manzo Allah bayan san alamar tambaya a kanmu to sai ake kina mai yaya za ka samu kanka in al'ummar ka suka kafirce maka kuma aka kamo ka aka ce ko zo ishe da sai manzo Allah yake saurara karatun ya isa to ibnu mas'ud kenan babba ne daga cikin sahabbai duk wata kundin banar duniya ibnu mas'ud sai ya shiga cikin ta ba ki san attack ba har duniya a ɗin akwai sai ya shiga eh domin matsala ta kai matsala yanzu a ce waye zai iya zuwa white house ya yi suicide attack ai sai ne imani gobe ba a ɗan kasa na ba don imani ɗan kasa na ba no choice ya zuwa sun ga galgala wani ba zai tashi ba imanin su ibn masu gangaren ne kamar Allah yake ya je zai karanta wa kafirai ƙur'ani a ka'aba ibn mas'ud ya ba ne dan gajere kan yana karshen sahih sai kaga sai na dage ma ake gani kaga ya kai shi ne iya Ko ya yi saboda matsalar ba wai faɗi bane ne ba surutu ba ya za a tabbata abin eh, a ce wa haye zai je duk yana ci ya je rungume shi sai dai su gama alahira lahira gaban Allah kai an yi bomb blast ko waye zai haka <laughs> Akwai a filin arfa ta gefe wannan kyalan in samun mutanen da za su wannan shahada kaɗan ne to bus kenan ta ƙaramin kafin ɗan ƙaro balle ana magana waɗannan rukunin kafirci ne su abu jihar da abu la'abi su kansu rukunin kafirci ne waye zai je ya karanta musu ƙur'ani suna da wani akaba mutanen da suka ce ko a sirrance ta a makka ba ka ji amma suka ce doka ce kada a yi ko kuma yau kan kai a gaban su sai ce shi zai ko ya kasa da aka yi na sau uku zuwa Allah yake ka je ya ji kai na kalaran nan gaskiya kenan wannan ba wa abin kasa baki ɗaya da wannan kafiran duniya baki ɗaya zai karanta a ƙurani kuma ya karanta haka da kai ya suna ya ce haka kawo shi manzo Allah yake wa zai koma ya sake ɗaga hannu ya ba da manzo Allah tun ya zai yi ba zai yi ba to ne su ne a attackers na gaske ɗan kundin bala ɗan ƙunar bakin wake da nan sun fi sojojin jirgin sama da ake jehowa a launa hmm, to su ibn mas'udin kenan ka ji ibn mas'udin to me yake inna allaha nazara fi qulubil ibadi Allah ya dubi zukatan bayan Allah gaba ɗayan duniyar nan فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه duk duniya da Allah ya duba zukatan bayan Allah sai da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita kowa sarki cikin bayan zuciyar manzon Allah ta fita kowa tsafta ta fita kowa natsuwa sai Allah ya zaɓi manzon Allah don kansu ya mai da shi nashi eh. fazil arki mahmudin wa haza muhammadin haka hassan yake wa annabi ya kai sai sarki ya tabbata ga Allah Mahmud sai kuma Muhammad Allah Mahmud ne ma'anar Mahmud wanda ake yabawa kai kuma fa Muhammadu kai kuma sayabo ma'ana wa shakkal ilahu isman nabiyyi لنفسه وضم الإله اسم النبي لنفسه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد ko biyar labin in yace ashhadu an la ilaha illallah sunan ya zai faɗa daga na biyu ashhadu anna Muhammadu rasulullah duk sunan wanda ka haɗa ka yi shirka sai ka ce ashhadu anna Muhammadu rasulullah sunan Allah da na manzon Allah kaɗai ake haɗa sai ce fadl arshi mahmudin Allah na abokin al'arki shi mahmudu ne abin yabo ne wa wannan kuma namu na ƙasa muhammadu shi kuma shayabo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah ya zaɓi manzon Allah dan kansu ya mai da shi naji wa aka hudu risalati sai ya aiko shi da manzanci duk duniya ka ce me yasa Allah bai aiko da shehinka ko shehina ko limaminka ko limamina ya zama shi ne manzon Allah da ya ce Allah bai yarda da shi bane Muhammadu kawai ya yarda da shi duk wanda kaga Allah bai aiko shi da wannan risala ta Qur'ani ba Allah bai yarda da shi bane irin yarda da yawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shaidar kadai ta nuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jama'a mun gane wannan da kyau ko yasa da aka kawo kuɗi manzo Allah ya kasabta musu an kawo kuɗi bai taɓa shiga da shi gidansu da sai ko ɗaya an kawo sadakar guntun zinare kafin sallah azhar ko la'asar sai man a gida yake yana sallah ma ya tuna ana idar da sallah ya tashi a guje ya zo ya aje gaban ku suka ce lafiya yake sadaka aka kawo muku ɗazu shi ne na manta shi a gida ina tsoron kar ya shige cikin akawun ɗina kar ya shiga cikin gona ta kar ya shige cikin dukiyata. ranar kiyama ya tare ni daga shiga aljanna rigidi gabbi Allah bai shiga aljanna ba wala Musa wala Isa kowa sai zai koma ya bi layi ana jiran sai hanya ta gyaru to guntun zinari manzon Allah ya manta a sai jama'a ba ta tayi ba ba kana aka da takardun EFCC suka gane a wannan daggar sanan tuwayen sa amma yake zai hana shi shiga aljanna kuma annabi bai shiga aljanna ba fa kowa hakuri zai ba a maganar mu da man annabawa ma hakura zai annabi kadai za a daga wa tuta ranar alkiyama duk wanda yake so Allah ya kalle shi ran nan sai zai guna ƙarƙashin tutar liwa'ul hamd sallallahu alaihi wa sallam duk duniya da lahira ba wanda ya kai shi jama'a saboda haka sai Allah na maɗaukacin sarki ya amince da shi ya aiko shi da manzanci to sai aka kawo ɗan kuɗi wannan da aka kawo kuɗi sai manzo Allah ya kasafta wane nan wane nan wane nan sai wani munafiki ya miƙe tsaye ya ce wallahi ba idan Allah ba wannan kalmar ce ta tsada zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi saboda wannan yayi wa manzon Allah wulakanci ya ci mutuncin manzan Allah sai idanun manzon Allah suka kada suka jawur kamar an kada zangatur yace wai haka tur da kai Allah ya baranka yace yanzu nan Allah ya amince da ni tun daga saman bakwai ya aiko ni da Qur'ani ku ba za ka amince da ni akan kuɗi ba Ya ce idan ni ban yi gaskiya ba duk duniya kuma waye rage zai gaskiya in ni ban yi adalci ba waye zai yi adalci kan kuɗi munafiki shi ne tashi ya tafi manzo Allah yake ku dubi kankasan da kyau daga cikin kankasan ne ja za su fito za su rinka kasa mutane suna karatun alkur'ani saboda kur'ani iya harshe ne bai je wuyansu ba haka kuma aka yi shi ya haifi kawariya da suka zo suka ta kasa musulmi suka ce sayyidina ali ya zama kafiri a uzu billahi ma'awi ya zama kafiri suka ce kowa na ya kafirta gaba daya da wanda bai kaza kaza kaza kaza dan kaɗan suka rage kai duk ya haifar da waɗannan fitina dan tawaye ne dan ta'adda ne protestant ya jama'ar musulmi wallahi al'azim manzon Allah aminin ne amintaccen Allah ne Qurayshawa da kansu tun fa zama zama Rasulullahi da sun suka sa miki Aminu ba a taɓa haihuwar wani ɗan an kira shi Aminu da su shi me yasa suka ce miki Aminu saboda tsabar aminci kana da kuɗi kana tsoron ka ba uban ka zai danne in ka ba mai gidan ka zai cinye in ka sake wani ya gane zai je dare ya kashe ka sai ka je ka kai annabi ajiya ba address ba suna ba kaza ko canji aka zo nema ba zai ba da canji a ciki ba zai ajiye ranar da ya zo zai yi hijira zai tafi shi da sayyidina abubakar sai da ya lallabo ya ɗauki kuɗin ya bai wa sayyidina ali yake duk wanda ya zo ba shi yana ne ka ba shi yana ka ba shi yana ka ba shi yana ka ba shi bai tattara ya gudu da shi ba don sun kore shi daga garin don haushin ya ce bari ya je na fanke da biya na isa can biya haka da sai tattara aje masa abin kuma ya tafi babu guzuri sai da abubakar ya ba shi guzurin da za su ci ga dukiya kuma ta kafirai ke da su imani da su ba masu faɗa Gaya ga yamin yanzu duk tsawon gemin mutum ba sai dai gyaran Allah ba da wuya iya cika wannan amana ta yi wata aya zai samu ma ya ajiye ce ita ta halatta miki dai ko ya eh? Ya za a yi. Jama'a mun gane wannan da kyau. a haka ɗin nan fa aka zo a madina aka kawo dukiya abu hurara ya ya zama administrator kantoma ya rika aikin gwamnati a kasar bahrain ya zo da dukiya za Allah ya ce a zo a juye ta aka zo aka juye ta a masallaci za Allah ya zauna ya sa mata ido ko kuke bukatar dukiya nan da nan sahabbai labari ya fara yaduwa ko wanne ya zo na dan lallakuwa ko masallaci assalamu alaikum sai Allah lafiya lafiya lafiya Allah ya ce, maka Allah ya sa yanzu Allah yake zo ka ɗiba zai zo labari ne ba wani kana kana zo ka ba. ba a lissafa maka sai ka ɗiba da kanka to ta abbas manyan yan kasuwa an daɗe ana cin riba an daɗe ana kaza duk an hana su a musulunci to yau ga ta annabi ta zo ai da yazo sai cire mayafi wurin kallo da merori ne ta jama'a dirhami da abin nan wurin kallo da ya ɗaure yayyin kuri sai ka ɗauka yake ka ce su ɗora ne ce a'a sauki iya karfinka sai ce ya kai ɗana ne ɗora ne ce a ɗauki iya ƙarfinka ya rage ya kasa sai da har ya ɗiba manzo Allah ya kasa yana dariya manzo Allah yana dariya ta zai ta fito ke dole tsoho amma kuɗi sun ta kwakwalwar jama'a don gane wannan da kyau ko manzo Allah bai lissafa ya ba wani ba balle ka ce ya ba ka dubu goma kai ashirin kake so da dukiyar ta zai na ce ce an ma ya surruku ya kowa ya faɗi buri hankali kake so irin na gwamna da ka taɓa gani a talabijin da ka da ganci in garin life zo kirga kuɗi tuka budurwa kake so tsameliya yar jami'a yar polytechnic yar ce bi kuɗi me kake so mota ban blaster ce ko ban ne ce ko mai ce duk a ce an kowa ya buri abin da yake so ya zo yanzu Allah ya samu kuɗi ba matsala kowa ya zo eh. manzo Allah ya kawo tsirin da har yanzu duk wani shugaba bai iya kawo shi ba yace duk wanda ya mutu ya bar dukiya a na magada su raba wanda ya mutu yana da baki a zo manzo Allah ne mai gidan su zai biya wanda ya mutu ya bar marayu a zo manzo Allah zai rike shi yasa kawun shi yake miki waka Abu Talibin yana yaban shi yana ainihin cewa ah, ah, وأبيض يستسقى الغنام بيده شمال اليتامى اسمة للأرامل يكي ذا كان تأي Dan tun a jahiliya an taɓa rashin ruwa ƙamfa yunwa ya alhali ko da na rijiyar nan mutane suna ta mutuwa sai suka ce a zo a addu'a abu talib ya ce ku tsaya ina da ɗa mai albarka in ya kalli allah da fuskar nan tashi ya roƙe mu yanzu ruwa zai abu talib da kansu yake wuce muhammadu ya ɗaga hannu ya ce ya allah saboda hasken fuskar yaron nan ta ba mu ruwa musa haba sai hadari nan da nan gari ya rikice sai ruwa shi ne yake mai waƙa ce wa abu yado yustaskal gamamu bi wajhihi ga kanan fari kar tana roƙon Allah ya kayar da na kariya saboda fuskarsa ya kama Muhammadu kai gatan marayu ne ismatin min aramili duk wata mace da mijinta ya rasu za a cinye fanso za a danne ka za manzo Allah kai ne gatanta sallallahu alaihi wasallam yanzu wani shugaba ne sarkin gargajiya ne ɗan siyasa ne mulkin soja ne kama ya ne wanda ya iya buɗe baki ya ce duk inda aka yi mutuwa Ba ya buƙatar a kawo mai ko kwabo ko miliyan nan aka bai amma duk inda aka bar marayu aka bar baki a zo ya biya waye yi aiki da wannan tiyorin tukuna abu kan iya ba saboda talauci ya karya zuciyarsu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutumin da Allah amince da shi Allah ba zai amince da rago ba Allah ba zai amince da karyayyar zuciya ba mahaifiyarsu da za ta rasu a abuwa wai gowa ce ta kalle shi ta ce ya Muhammad kun rajulan ka zama namiji kada firgicin duniya zai rikita ta amma yanzu a dangare ka yanka gani sai a cikin wadda za mu samu ka takalminka guda ɗaya a cikin ba san da ya ɗaka annabi ba shi da karewar zuciya san ba a taɓa zuwa an ce zuwa, hudu ya ce Allah ba da haƙuri ba sai ce zaina, sun babu babu wani jikan manzo Allah ya taɓa zuwa zai yi tsayati sarki ya zo yana ɗawaci talaka sun ƙi hanya jika na Allah ya zo zai yi ɗawaci sai talaka ka dare suka ba su hanya automatic darewa ba a ce don Allah ka kauce da kansu suka dare sarki ya ce wai eh, waye wannan sai mawaƙi ya zauna ya rera musu ya kayi ce kai ka san wannan ba ya fara ya sa har ya na yaban annabi sallallahu alaihi ya ce wannan shine wanda kakansu ma kalala laulat ta hudu in ba dan ashhadu Allah ilaha illallah da kakan shi ke cewa da kakan shi bai taba cewa la ba duk abin da aka zuwa annabi sai ce aje ba matsala kana rajula min ar-rijal eh, amma kai mar'atun min an-nisa'i Allah rufa asiri ثم نظر في قلوب العباد ابن مسعود sunan سنن سنن الله يدي بمكاتن باين الله بعد نعم eh, sannan sai Allah ya dubi zukatan ainihin bayan Allah ba da kalbi Muhammad bayan zuciyar Muhammad kuma suwaye zuciyar su take fara tas ba su da mugun abu ba su da gilli ba su da hasada ba su da kiyayya sai da kuluba quluba ashabihi khayra qulubil ibad sai samu zukatan sahabban manzon Allah sun fi kowa alheri daga cikin zukatan bayan Allah kaji alaman wuzara a nabihi sai Allah ya sanya su suka zama su ne ministocin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ke kai manzan Allah su hidima su ke manzan Allah aiki yanzu kai in ba don sahabbai Allah ya fifita su ba ka duba mutum irin Mus'ab ibn Umair wanda duk ƙaryen mata ƙarya ne ba a haifi ɗa namiji ko ɗa mace yadda ta samu gata irin su ba uwarsa hajiyar birni ce ta yi kuɗi kuɗi ya wuce a magana amma ta yi burin ta haifi ɗa mace don a goge raini a matsalƙala mata gwal da zinari da azurfa da menene menene amma sai Allah ya ba ta namiji shi ke nan mata tilo sai ta ce duk da haka sai mun nuna abin a kai sai a ɗinka musu kaya a kewaye da gwalagwalai yana tafiya yana kyalkyali amma wannan yaron saboda ni'ima da ya musulunta sai ya watsar da waɗannan abubuwan sai ya gudun hijira ya dawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ne dan yau ranzan Allah hidima ya aji cewa shi wane ne shi ne kan wanke hajiyar birni hajiyar kaza ne ka duk ya watsar ya taho madina rigar da ya gudun hijira da ita kwaya ɗaya da ita ya rayu a musulunci da ita aka kashe shi aka rasa littafanin da za a miki wannan rigar ita aka yi miki littafani in aka ja aka rufe kansu sai kafafuwa su buɗe in aka rufe kafa sai kai ya buɗe sai aka ja aka rufe kan sai aka saka su a kabari sai aka ja da ranko ganye sai aka lullube sauran yanzu Allah da kansu da ya zo wannan saurayi wanda duniya ta gama haɗuwa a kansu saboda shi ɗan ne amma ya ga an kashe shi saboda musulunci a cikin riga ɗaya sai da manyan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dube shi yace min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi daga cikin maza akwai waɗanda mazan gaske ne sun gaskata alƙawarin da suka yi Allah sai ina shaida har da Allah kai shahidi ne zan maka shaida kuma ranar alkiya. to sai Allah ya sanya waɗannan sahabbai suka zama wazirai masu taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ministocin su jama'a ba a taɓa samun wani ministan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ilimi ne na kasuwanci ne na kaza ne ya yi sama da faɗi ba ba a taɓa samun haka ba sayyidina ali ya ne sayyidina ali ne a cikin ministocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ka zo ka ce shine ministan harkokin yan sanda in ka zo ka ce shine wa shine ISP Inspector General of Police IG kenan ko amma sayyidina ali bai taɓa sama da faɗi ba kuma duk wanda aka ce ali ya kamo sai dai in lahira ya tafi sai ya kamo ba wata ciyaciya ba wata cin hanci ko a kasa yadda ali zai tsako ne in ka yaƙi ba aka ce kuma magana ta kariya in ko ya ta sai ya da kafa ƙarfi a wurin ali wato broda jama'a mun gane wannan da ke amma duk waɗannan bayan Allah wallahi alazim ya su suna kwana gidansu da yunwa da wani ya mutu yana jin yunwa ga kuma dukiya an tara mu ba za su ci ba abin suke so waɗannan su suke sabon su ka duka karanta Michael Hart the most influential man mutanen da suka fi kowa tasiri a duniya ba hude ne ya fara su wajen su amma duk da ya gana su yake amma muhammadu din nan shi ne a sama amma ta shi ba musulmi ba ne amma wai iya wannan bincike ne na philosophical bincike ba bincike ne na tunanin kwakwalwa amma ya gaskata ne annabi ya ta kowa duk duniya ina annabi Musa naki ina annabi Isa biyu ne da ke, amma yake binciken ya gano nan annabi ya fi kowa tun daga tarihin duniya da ya sani har zuwa yanzu yake annabi Muhammad ya fi kowa sallallahu alaihi wa sallam wa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun fi kowa bayan annabi yuqatiluna ala dinihi suna yaki don su fara addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam sai Abdullahi dan Mas'ud yake dan haka kama ra'ahu al-mu'minuna hasanan kun sanya ya ake ibn mas'ud ya faɗi wannan magana waɗanda suke karatu masu karatun daura ɗin nan ai akwai handout na hanyar da ake gane sababin sunna ko me yake kawo ainihin annabi ya faɗa ka asbabu wurudin hadisi ko to sababin wurudin wannan asarin shine sa'ad da aka zaɓi sayyidina abubakar sa'ad da aka zaɓi sayyidina abubakar shine a wannan lokacin ya wannan magana shi ibn mas'ud yake dan haka abin da muminai suka gansa hasanan kyakkyawa ne fa huwa inda Allah hasanin to wannan abin kyakkyawa ne wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa inda Allah sayyi' abin da suka ga bai dace ba to haka bai dace ba a wurin Allah dan haka sahabbai suka yarda cewa Abubakar shine khalifa wannan abu tabbatacce ne Allah ya amintu da haka sahabbai ba su ga cewa wani ya dauko ko wani ba wannan abin bai dace ba kenan to haka Allah ya fara shi bai dace ba wannan asari sahihin asari ne wanda al Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da shi a cikin kitabul Musnad haka nan Ahmad al-Imam al-Hakim ma ya fitar da wannan hadisi da shi da zahabi kuma sun inganta asari Allah ya taimaka Ibn Mas'ud ya sake cewa man kana musamman kar ku manta jama'a muna fadin salala ne ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to wannan asarin da za mu karanta yanzu zai biya bukatu guda biyu domin in mun gama wannan tattauna za mu zo mu magana akan biyayyar salaf da yake ma'ana kun salafiyan kai kokari ka zama da sallafi kar ka zama salafi to yaya za a yi ga shi dai sai ce man kana musannan wanda duk zai yi koyi da wani falyasanna biman sadmata to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu an riga an san ya mutu akan gaskiya amma har ka kama wane mai rai kana bi to ƙarshen ka zai girgiza daga shekaru ashirin zuwa yanzu da muke magana ko ashirin da biyar zuwa yanzu da muke magana ko talatin zuwa yanzu shehunan ɗariƙa nawa ne suka canza shugabannin ƙungiyoyi nawa ne suka canza jagororin wasu society ko muslim guda nawa ne suka canza daga yadda suke duk wanda za ka bi ka tabbatar wanda ya riga ya mutu ne ya riga ya mutu akan gaskiya kana da yaƙinin ya mutu akan gaskiya don haka sai ka bi su don ka san tabbas abin da kake yi sai ce ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yake ba wasu nake nufin ku ba matattun ma ba da wasu nake nufin ku koyi ba ina nufin ku koyi da sahabban muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairu hadhihi al-umma su suka fi kowa daraja a cikin wannan al'umma abarraha quluban sun fi kowa ƙarfin zuciya wa a'maquha ilma sun fi kowa zurfin ilimi sarki ya tabbata ga Allah kafin a sami first set of graduate na makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk duniya ba wata fitila da ta kai hasken kai wanda yake da voltage cikin ɗin da ake da shi ƙarami ko talata ba wata fitila da ke hasken fitilar da ta sani da fitilar ruwa me nake so in ce annabi shi ya zo da duk wani ilimi yau da kake so don duk wani ilimi da za ka ga an sauwara ta hanyar ta, an samu fitila ta za mai haske an sauwara an samu telefon an sauwara an samu talabijin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har akwai malaman kimiyya har akwai malaman tsere-tsere amma duk sura mafi fasaha a lokacin ta jama'a shi dokin da yake abin da injin mazan kaula din nan injin nuka in aka zo nika hatsi dawa masara ko makamantan haka injin sai an ɗaura wa jaki ana kora jaki kafe yana bin jaki haka suna kewa sannan a nuka masara yau mace kuma na biyu wannan ba goma mace ɗauka duk ta ta markaɗe ke wuce ba ga ƙato ɗaya yana zaune a jirgin injin ga ƙato ɗaya jaki ga ƙato ɗaya na mutum ƙarfi uku a kan tiya ɗaya ina fasaha babu amma yanzu kunna za a kai su in kai haɗuwa ta ma hannunka zuwa markaɗi saboda tsabar fasaha ba a samu wannan ba sai da annabi ya karantar da sahabbai suka je suka yada ilimi ba a samu wannan ba sai da duk don haka sun fi kowa zurfin ilimi da ilimi da karatu da fasaha da kimiyya da komai waɗannan sahabbai sun fi kowa jama'a amma yin abin mamaki kamar wata matsala da zan zo tattauna abin mamaki zai yi in kace kai salafi ne wai sai a ga ya kai gani ba su fahimci ne muke nufi da sun da ta nan kuka je muka bayani muka ce ai abin da muke nufi da sun, a wajen akida da sunna da bid'a da haram da halal da sunna da makruhi da wajibi a nan ne aka ce ka daure ka san shi abin da salafi ka tsaya amma wajen abin da ya shafi kimiyya da fasaha technology na zamani sayansu sosai sayansu art wannan kaje je kai ka bincike kar je ka zo da abin da ya saɗa qur'ani da sunna shi kenan kamar sai mutane su ai salafiya da suke cewa a koma da suna nufin komai wai a watsar ƙarya suke yau din nan in Allah ya mu ko gobe ina son in yi proving kan mu ra'ayi da cewa mu salafiya duk wata kimiyya da fasaha da musulmi ke takama da ita a yau in dai musulmi ne ko a da to daga cikin mabiya manhajin salaf ne aka same ta to amma ba shi aka fi mu na surutun tsiya ko sa dole ne salafiya ta ke su kai a zuci ta bayanin me suke nufi dan sai a ce wai wai sun ce fa addinin komai a koma irin da sai muke haram da halal aqida sunna bid'a komai a koma yaya na da suka yi ya suka ce to a tsaya ana amma abin da ya shafi kimiyya da fasaha mafi yawancin mu ma za ka samu da wahala za ka samu wanda yake karanta haka mafi lalacewa cikin mutum wanda yake karanta social science wani yana pol science wani yana ainihin law wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza amma ka je ka samu wani salafiya ya dandake ya je yana karanta history a ya history kan wannan ko a nan kaza yana kasuwar mutuwa history ai za ka ba da tarihin shekaru ɗari da suka wuce ana wuce? yana ana cin abinci shi yasa ake kai maciya maciya ana kaza kan ayyana eh, wannan bayan wannan idan mutu da graduate din shi haƙuri masu karatun history ba da kuna ke eh a magana ce ta kawo wani ma ya bugo min waya daga university mai digiri ya ce na je lakta wai na yi kwandomin su su masu karanta haifa. na ce ai za ka gane ba condemnation ba ne saboda da hausa na nake magana amma mutanen mu ne sun lalace kowa ba yi son karatun science ba yi son karatun social science kowa sai ce a. shi wanda kake zo mu baka mechanical engineering sai ke yi ba zan iya physics ba zan iya engine math ba za ka iya ba wai ba za ka iya ba ƙarya kake yi amma za ka iya aya uku kana kallon kallo Madrid da China ka zo kai aya biyar kana musu da safe kuma aya takwas za ka iya amma ba za ka aya uku ana koya maka formula ka rike ba ƙarya kake yi Allah ya kiyaye wa a'amatuha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa akalluha takallufan sun fi kowa karancin sa dai ba sa matsa wa kansu abin da ya samu sai a ci abin da bai samu ba sai a haƙura abin da ya samu a sa abin da ya ci haka mai gidan ya nuna miki sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da shi sai a kwana uku gidan shi sai dai a ci da a gariya. saboda ba da shi lokacin da ya samu fa kowa sai wadata Sai haka rayuwar take amma ba ka da shi ka matsa wa kanka kana da shi kuma kai almubazzaranci sahabbai ba su da takallufi irin wannan qaumun wasu mutane ne su ihtarahumullah ihtarahum Allah ya zaɓinsu su li suhbati nabiyhi dan su zama abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa li nusrati dinihi kuma dan su taimaki addinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi ainihin wato darajoji da falalolin sahabbai cikin ko a cikin mai manzon Allah akwai wanda za ka iya cewa banza ko sasasa, ko zaune gari banza ya bari mu ji su faɗi da kai wani mutum daga cikin tabi'ai mai suna abu sa'idin Alhassan hasan basri haka aka fi sanin shi ko Allah ya ji kanshi yace anna ha'iz ibn amr radiyallahu anhu dakhala على أبيد دخل رضي الله عنه دخل أبيد أن عائذة ابن عمرو رضي الله عنه دخل ɗan amur Allah ya ƙara miki yarda sahabi ne ya shiga wurin ubaidullahi ɗan ziyad shi kuma mai sarauta ne fa sai shi sahabi yake mai sarautar har da mai ya kai ɗanin إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أجل زن الله صلى الله عليه وسلم وإذا كوا إن شر الرعاء الحطمة mafi sarri daga cikin sarakuna su ne azzalumai masu sama da faɗi masu sake dukiyar gwamnati malamai kun je da ake wa'azi ba sa ya kada malami ya shiga gidan gwamnati duk wanda yake ya kar malami ya shiga gidan gwamnati zafin kan addini yake damun kuɗin na kawar jawa kada malami ya je zula kada a ga malami a fada a'a tambayar me ya kai shi idan ya je roƙo ne maula bara kuma sanki wannan bai halatta ba jama'a malamai da yawa suna zuwa roƙo suna zuwa bara suna zuwa tumatanci. suna zuwa fadanci to wannan bai halatta ba amma me ya kai malami fada malamin kafinta ne sai aka gayyace shi fada ya je ya aiki yanzu wannan haramun ne aikin shi je yi malamin nan ya ajiye je kamar yadda wani babban malami cikin manzanni shine annabi musa ya je fada ya malamin nan ya je wa sarki nasiha ne akwai wa'azi wanda za a yi wa sarki yana cikin tabaya akwai wa'azi wanda za ka tuɓa sarki daga kai sun shi kuma ko ka fito ba ka isa ka faɗa ba haramun ne ka faɗa don kayi mai ne kai da shi wannan uslubin annabi nuhu yana biyu. kuma in ni da aikihin jihara kuma in ni a halantu lahun wa asirarsu lahun israra fa kuntu tankiru rabbakum innahu kana gaffara ya fara mutane general public ya musu wa'azi jama'a ai wa'azin ƙasa baki ɗaya wa'azin duniya wannan yan uwa ke nan izala suka bi maka suka buɗe wa'azin duniya suka ce wa'azin duniya eh, yana sun sarfe a makka mala wa'azin duniya ke nan an yi na jiha an yi na lokal government an yi na anguwa to me ya rage yanzu ko wa'azin duniya yanzu kiyama kai ce jira ta tashi kuma yana wa'azi nan ma a ɗaura lafi fita Allah ya rubuta ɗan agaji <laughs> kun gane wannan da kyau ko saboda haka nan da nan annabi nuhu ne yake yake yayi a jama'a sannan yayi a ne yayi a bayyane ina bambancin a jama'a ya fara jama'a yayi ya kuma yi a bayyane zai same kai maka nasiha a cikin jama'a sannan kuma ya ce yayi a sirrance sai tsakar dare sai je kankasa gidanka sai ka fito sai ke na zo ne in ce maka ka ji tsoron Allah ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni da Allah ku daina saba mini saboda kada hallaka ta same ka sai ya baki ne shiru wani ya kama ce mai duka a ɗauke shi a kai jiji a jefar sai a shiga ta ya ji sanyi ya farfaɗo ya tashi amma kuma zai ce na je wa'azi gidan wani gane jiya da ƙasar dare aka yi min duka shi ne na ganin anan ya aka yi min hukunci haka Allah ya nufa saboda a sirrance haramun ne da ya kuma sai kuma inni da aikin jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بجد كاش ده مسؤول مطلق وأسررت لهم إسرارا ما أسررت سرا كايا دلالة المفهوم نوانا آية يعني ما وأذنك أسررت يفو وأذنك أبينه saboda na bayyanan ya fi yawa don haka ya aska da shi ya karfafa shi a kai jama'a mun gane wannan da kyau to yanzu wannan malamin ina yake fada ya je wa'azi to dole ne a rinka zuwa a nemi su wa'azi jama'a wannan wa'azi da za a zo a yi sarkin gargajiya mai kaza man wannan wa'azi ne rabi siyasa rabi wa'azi amma hakikanin wa'azi sai an nemi appointment da sarki ya nemi appointment da kiyaman da gwamna da minista da shugaban kasa da wane a ji a zauna da su talakawa suna cikin yunwa ku ji tsoron allah ku sassauta halin rayuwa a ƙasar nan kai ka ji tsoron Allah kai musulmi ne me za ka yi musulunci a wannan kujerar kafin ka sauka a ku ji fa kalmar farko na malamin inna sarrar ru'a'i alhaqama mafi sarri daga cikin ainihin sarakuna masu shugabancin jama'a shine azzalumai don haka sai ke fa iyyaka an takuna minhum ran sarki ya daɗe kar ka sake ka zama daga cikinsu kar ka zama azzalimi kar ka cuci talakawa fa qala lahu sai sarki yake da shi ijli zauna fa inna ma anta min mukhalati ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kai wani malami ne ma za ka je kai mana wa'azi ka sasa da kai daga cikin sahabban manzon Allah cikin sahabban ma kai ka sasa ne har za ka je ka ce za ka mana wa'azi fa qala sai wa hal kanat lahum mukhala wa cikin sahabban annabi akwai shafashi akwai banzaye ne inna ma kanatin nukhalatu ba'dahu yake ai bayan sahabbai ne aka samu yan banza amma ana tattu wa fi ghairihim a cikin wasu kuma waɗanda ba sahabbai ba amma a cikin sahabbai babu mutumin banza wannan shaida ce daga sahabi shi da kai jama'a mun gane wannan da kyau al-imamu muslim ya wannan hadisi a lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin babu banza a cikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji yadda aikin wa'azi suke yi jama'a bakan maganar aka gaya musu zagi yayi ƙara sarki yayi wa'azi ake ci da mutum yawa mun fahimci nan da kyau to ku gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan jama'a sai mas'ala wadda ainihin muka ɗan fara tattauna ta akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkan su adilai ne da adilan tawar da Allah madaukakin sarki ya musu ba shi ɗayan sahabban manzon Allah adilai ne wasu suna cewa a kana cewa sahabban manzon Allah adilai ne Kada nan muna munafikan fa ai munafiki sunan su kenan munafiki na biyu sai kaza kaza fa wannan ba na mazinaciya bace sai ba na mazinaciya bace wannan mumina ce ma daga cikin mafiya imanin muminai saboda imanin ta har ya jawo ta ta zo ta kawo kanta aka tsaye mata da haddi yanzu Allah yake duk mutumin da aka tsaye mishi da haddi a duniya Allah ya yafe matsala an rufe ta a nan duniya kuma ji abin da manzo Allah yake ka taɓa samun mumina na irin ta da ta kawo kanta yake ai ta tuba tuban da ba za a kasanta wa ɗan Madina gaba ɗaya garin Madina da sun shiga aljanna balle ita kaɗai ta samu wannan daraja ya ai na izina ya yi zina ya ce amma ai ya ba an tsaye shi da hajji ya haka ba na zina shi ba yawa kuma duk wanda za ka faɗa sai ka kawo dalilin ya yi laifin tukuna yanzu waɗannan duk hadisan suna cikin buhari suna cikin muslim suna cikin global maran nan kurkusa ingantattun hadisi ku duk wani sahabi da zaka ce ai yayi izina ai ya ta giya ai ya ci kuɗi ai yayi murdiya kana da hadisi hadisi irin wannan da aka kawo garan dangan dariya ba kwanuka da wuta don haka sahabban manzon Allah baki ɗayan su adilai ne babban malami al Abu Muhammad Aliyu ibn Hazm al ya ce as-sahabatu kulluhum udul dukkan sahabbai baki ɗayan su adilai ne min ahlil jannati qat'an duk ɗan aljanna ne yanke qala ta'ala Allah ce. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى دي أين تجاوي آية da Allah ya tashi sai raba sahabban gaba ɗaya kashi biyu waɗanda suka musulunta suka je yaƙi suka ba da dukiyarsu aka addinin musulunci kafin a ci makka da yaƙi yace waɗannan sun fi kowa ko waɗanda suka musulunta suka yaƙi suka ba da dukiyarsu aka taimaki addini bayan an ci maka da yaƙi sai ce waɗannan na biyu ba su kai waɗannan na farko ba sai ya ce amma wa kullum dukkan su biyun ɗan ƙungiyoyin wa adallahu husna Allah ya yi musu alƙawarin alhusna lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wa ma'ana alhusna aljanna wa kullum wa adallahu al-husna ibn Hazmin karfin hujja a wurin kinalan kamar birka ka ji sai da yake dukkan su adilai ne dan aljanna sai kawo aya da aya ta ce da waɗanda suka musulunta kafin fatihu makka da waɗanda suka musulunta bayan fatihu makka ko da a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta musulunta kamar jariri dan abdullahi albajan. ka bi musulunta ƙarshen rayuwar annabi a zamanin annabi kai sahabi ne to kai sahabi ne ko to ka ga a ce bayan ka tuhu maka kenan ko to Allah ya ce maka alƙawarin aljanna ibn Hazmin ya dace a kafa hujjoji ko bai dace ba ya dace sannan Allah ya sake cewa innal na sabaqat lahum min al-husna waɗanda kuma muka rigaya muka yi musu alkawarin aljanna ula'ika an ha mudda adina waɗannan abubuwan nesantawa ne daga wuta me yake ƙarshen aya yake la yasma'una hasisaha Rurin wutan ma ba za su ji ba hajijiyar wutan ma ba labarin wutan ma sai dai su jiyo ba za su jiyo yadda wutar take ruri ba sai dai su ji labarin akwai wutar jihannama to waɗannan kakak in kana karanta al-muhalla ta ibn hazm da al-fisal sun milal wal da littafin al da fi usul al-ahkam za ka gane wane ne ibn hazm wani gangaren ɗan boko ne da ya karanta sociology da psychology sai ya dawo kuma zai karatun hadisi da fito. to sai gagari kowa a zamani sai dai ai Allah ita a gefe har ya mutu sannan suka huta sai da ya mutu su ibn al-arabi su baji su wane ne sannan suka iya fito da karatu saboda gogaggen ɗan boko sai da ya kai shekara arba'in ko karatun da ke cikin idu bai sani ba amma da ya karkato ya yi kwana ya zo tara koyon addinin musulunci kuma duk malaman sai da ya wuce su a karatu ya sa kai accountant kaji kai business administrator kaji kai banka kaji kai injiniya kaji kai lauya kaji karka ce yau mu mun yi nisa profession din mu kaza kaza ƙarya ne ka ba ka karanta addinin musulunci akwai albarka ta shekara arba'in tana ƙwargan lo dukkan ka yayi sai ba ka taje gemun ka ana barista ana lauya ana wani ne kana tafi ka zo kai karatun musulunci ka zo da Allah zai zuba albarka ba ka makara ba ibn Huwayf Mandab shekaru 63 ya zo fara karatun fiqh sai da yawa ya gari ya zama gogaggen malami har bi yana hujja da shi a cikin tafsirin shi har ma in yake ibn khuwayz mandad ya ce to magana ta kare sai fatiha kai amma shekara 63 da uku zai fara koyon alifin ba'u ali an baki ya wugal galbara ba guje ali lallan hakuri ali a yake kaza kaza to mutum suka ce ka tsufa ka tsufa da ni ka saka abin a ka za ka ce ibn hazmin ku ji inda karfin hujja take sai da ya kawo ayar da ta tabbatar da cewa sahabbai gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin usna aljanna ko sai kuma ya kawo ayar da Allah yake cewa ai duk waɗanda muka rigaya muka ba su aljanna to wannan har abada kuma shi ne santa da wuta ai ba ma za su ji rurinka ba yanzu irin su jami a samawi wani ɗan shi'a da yake cewa shi Allah ya mai dambakatar da ya dawo ya biki an ci a cikin littafin su haka ta daiki don I was guided ku bi ni gobe zan zo da littafin da aka yi miki rabbi da sauransu da makamantansu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafin nashi yana cewa ai mu da muke sahabban nan sun kafirta ko sun yi laifi rayuwa annabi ba abin da muka ce bayan annabi ya rasu shi ne suka yi gaba ɗayan su mutum biyar suka rage to abin cewa wannan riddar ta lazimta musu shiga wuta domin dai mutum yana musulmi ya zama kafiri kuma ka ce ya mutu a kafiri don haka ya cancanta al'ance shi kana mutum yana ina yana wuta to kuma Allah yake in dai har ya faɗa alƙawarin aljanna ga yani ko kuma wannan mutumin ya nisanci wuta har abada yurin ta ma ba zai gina to yanzu kaddara ala taqdir wa taslim al-jadali sallama sallamawa ta filosofa ta aljayayya sun a kaddara sahabban nan sun yi ridda amma kar ka manta ka da su Allah yake magana da yake cewa wa kullum wa adallahu al-husna dukkan su nau'o'in biyu baki ɗaya da waɗanda suka musulunta kafin a ci maka da yaƙi da waɗanda suka musulunta bayan an ci maka da yaƙi Allah ya musu alƙawarin aljanna ka yarda da sahabban aiki don wannan ya kamata a tambaye su don imanin da qur'ani ma bai gama shiga su ba don ta iya yiwa nan gaba ya ce a ƙungiyar su ce ta ɓangare kaza da ta ɓangare kaza da su aiki in dai ka yarda da sahabbai ake Allah ya musu alƙawarin aljanna tabbas to kuma Allah ya ce duk wanda ya wa alƙawarin aljanna har abada ba zai fata ba kuma har abada wannan mutumin ba shi ba wuta Bibi sahabi na da ya je asirin manzon Allah sallallahu alaihi amma saboda ya je yakin badar hafiz ibn abi balta'a bukhari ya rawaito hadisi karanta karkashin tafsirin mumtahana ya zo ya rubuta takarda zuwa ga mutanen maka bayan gaisuwa kun san ni ɗan kira na zo na tara dukiya garin ku na bare ta na yi gudun hijira don Allah ina faɗa muku wannan sirrin ne da mu da mai gidanmu za mu zo mu yake ku ranar kaza da watan kaza na faɗi muku wannan sirri ne don ku ji daɗi ku tare min dukiya ta tun da ni ɗan kira ne ba ni da dangi ya ci amana manzon Allah ke ya tuna manzon Allah a shiri ya faɗi ranar da manzon Allah zai kawo hari wannan wannan in yanzu ne na inda riddar da kai sai a ce ya riddar ku manzon Allah ya kira aiki din su kenan ko sayyidina Ali Ya yace sayyidina Ali eh mala'ika Jibrilu ya ce wata mata tana nan mutumin nan hatibu ya aike ta da takarda ta je ta kai mutanen Makka a bi ta hanyar Makka a je a zo da ita shi kenan kawai sayyidina ali nan da nan yi bi hanya wannan shi kaɗai ne ma zai kare wannan matsala ta ba ta yanki yara ba nan da nan sayyidina ali ya je ke ke ki kawo takarda take a babu takarda take a aiki kawo takarda ce babu takarda ko hijabin ta niqabin ta tafiya irin ta fitar da imani da ya gani a zahiri sai ɗauka kamar da gaske take sai dai wannan ko da gaske take ai manzo Allah ya fi ta gaskiya sai ce ke ku kawo takarda ta ce wallahi ba babu ta kafa in ce ke zan ja kafa ki wallahi har madina kina wasa sai ta ce a turka min a fili sai ta kwanta niqabi ne hijabi ne kitso ne kan cikin kitson ta ta je ta kitse takarda ta ɓoye ta ta fito ta ba sayyidina ali ta je ya kawo zan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake Allah na albarka ba ciya ciya wannan Eh, ba ciyaciya ke yasa in za a zaɓi aiki a zaɓi wanda ba zai ciyaciya ba jama'a aiki na ku na polis na najeriya a je a samu mota jeep guda ɗari a gonaki jeep guda ɗari sai ka shi shi wanda ya naɗa shi ya ce ai shi bai san ana samun irin jib ba da nan yanzu da ya daina shuka masara ga inda irin ya yake jib na fitowa a gona guda ɗari ya shi bai san ana shuka jib ba sai da ya zo gonar arziki go guda ɗari ta fito mana yake da ya ibi iri ya huta da masara da bata ruwa da tashi sai na ali ba hanci ba cin haramin tashi yake da daddare yana cewa duniya ya duniya hurri hurri wani ali ya fi ƙarfin sai na ali kenan jama'a saboda haka haka zai aka karanta wasiƙa da aka karanta ne zan Allah ya dube shi yake hafiz menene kuma kai min haka yanzu ka ci amana ta kenan sai ce wallahi ya manzan Allah ban yi haka don yi munafiki ba ne ba munafiki na nufin in yi ba dukkan ku nan ku ɗan garin makka ne kun taho kun bar dukiyar ku dangin ku za su tare muku mu kuma an kira ni ne in aka tashi waye sai sai a waye sana mu shi yasa muka ɗan yi musu haka dan su suna gani sai sai na umar ya manzan Allah wannan ƙarya yake munafiki na barin da aka san umar tsohon kaura ne ya sha ka kan mutane a jahiliya ba dalili balle wannan da dalili na akwai hadisi akwai ha yake a bai ke baka kan shi manzo Allah yake bashi ya je yakin Ya yake Allah ya kalli zuciyarsu ya ce ya gafarta musu ku je ku yi abin da in ha Allah yake ya gafarta maka to babu fatawa in dai gafarta maka duk yadda kai ba cewa aka kai ba amma duk ɗan da ka ɓaro duk rikicin da ka ɓaro na aƙida ko na tauhidi ko na ne an riga an yi rijista ta aljanna kuma Allah baya fasawa to balle su habban nan Allah ya ce wa kullum wa Allahu al-husna sai kai ka zo ka ce ke yanzu tun da sun yi da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to za su shiga wuta ranar alkiyama sun yi ridda sallah guda nawa suka mayar me suka canza me suka ka a a wai manzo Allah ya yi wa sayyidina Ali wasiya a gadir kum shi kuma su kuma sun zo sun canza a ina wannan hadisi yake na gadir kum saboda ki ko sunan gadir kum ba su iya faɗi gadir kum min ba su iya faɗi sai ake ce gadar kum saboda tsabar jahilci eh, na biyan ɗan jiya yana karanta sunan tafsirin kan da nake faɗa muku jiya tafsirin mizan yake a taba taba ɗi nake kai tsaya ka daina faɗe-faɗe a tattaba'i ake a duk translation za a a karanta na turanci kuma a je kai a <laughs> eh, da turanci ya karanta an sa an sa ci don haka tattaɓe ta Allah ya kiyaye Allah a yi karatu jama'a shi ne sai yake cewa ibn hazmin yake saka bata sai ya tabbata annal jami'a min ahli aljanna duk sahabbai ɗan aljanna ne wa annahu la yadkhulu ahadun minhum an-nara kuma ba wanda zai shiga wuta li'annahum al-mukhatabuna bil ayati sabiqa saboda da su ake akan waccan aya da ta gabata fa in kila at-taqayyid bil insaf wal qital yukhrij man lam yattasib bi dhalika وكذلك التقييد بالإنسان في آية سابقة وهي قوله والسابقون الأولين yake sa iya yiwa ka ce za ka kawo dabara cewa ai an ce wanda ya ciyar sai wanda ya yaƙi sai wanda ya kaza ya ce yo ai in ka ce haka ya ce to ai ga aya da take wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar anan ita kuma ba ta kaidin ba ma'ana wancan kamar muqaddima muqaddima ce sai wanda ya ciyar sai wanda ya yaki kafin kaza da bayan kaza to ƙarshe sai Allah ya tattara su gaba ɗaya kamar yadda su yi yake faɗi a cikin birrul ya yake mata da mazansu dattawa da matasa yara da manya Allah yake gaba ɗaya ya sa su aljanna kuma kai kuma in kana son aljannan su yake wallazina taba'uhum bi ne wanda ya biyo bayan su da kyautatawa in karfin sun dima musu zagi hanya ka kyautata to kai kuma ka da ta ta aljanna Allah ya kiyaye jama'a kun ji wannan kenan in ba kuma ta ba akwai matsalar da malam ya faɗi cewa mu kama bakin mu ko game da abubuwan da suka gudana a tsakanin su Umaru dan Abdulaziz ya karanto wata aya da Allah yake tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna waccan al'umma ta riga ta wuce aikin da ta aikata ta aikata wanda kuke aikatawa kuna nan kuna aikatawa ba za a tambaye ku game da abin da kuka aikata ba jama'a mun gane wannan da kyau duk wani ɗan shi'a in ya zo zai maka magana in kana da hikima sai ka ce to mu kira magana sahabbai gaba ɗaya don yanzu babu alaƙa don za ka zo za ka wata mu'amala da ni sai ta ce kana so ka gano ni ba haife ne ko ba fulatani in ba haife ne ba haifen ina in ba fulata ne na ina in ka gane sai na kawo maka salsala iyayena da kakannina sannan za mu ci gaba da wannan mu'amala mu dasa daga inda ka same ni yanzu mu ci gaba wata alaƙa ce za a ce sai an yi magana sahabbai to in kana da hikima sai ka ce mu aje sahabbai gefe guda gaba ɗaya mu ci gaba da maganar musulunci shi kenan babu topic of discussion kenan don ka rusa point ka rusa abin da shi in dai aka cire maganar sahabbai to ba abin da za a yi magana kuma don dama kamar yadda al-imam al-iraqi yake faɗi su sun kafi ne a kan rusa addinin musulunci amma sun suka bullo ta wata dabara ita ce in suka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ba za a karɓa ba to da suka zo sai suka ware mutum uku kaɗai a gidan annabi suka ce su ne ahlul bait yawa da hassan da husaini da fatima da aliyu mutum hudu suka ce waɗannan ne a ahalin baiti sauran fa sai suka share su ina uwar gidan ahalin baitin khadijatul kubra ita ba a sa cikin ahalin baiti ba ta ta faɗa sai su ga hadisi ummu salama annabi ya lulluɓe ya ce allahumma ha'ila ahalin baiti ku ku karanta usulul fiqh allahumma ha'ila ahalin baiti wannan hadisi ne wannan kewaye ne yanzu in ka ganni ni da matata ina da mata hudu in na ce wannan ita ce iyali na na ta ci sauran kenan nan bagari kawai da kai baka jin hausa ma hausa ma ta gagare ka mutum ya dubi wasu daga cikin ahalin baitin su ya ce waɗannan su ne ahalin baiti ba. wai eh, wannan shi ne dalili akan sauran ba ahalin baiti ba ne to don haka wannan sai buɗe ƙofar za a iya cin mutuncin aisha to mutuncin annabi kai tsaye ba zai yi ba kamar da iraki yake yake sai suka dawo kan matan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran ainihin waɗanda suka kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan cin mutunci ne ga annabi ko ba cin mutunci ga annabi ba mutumin da ya dubi matarka wadda ka mutu ka bari a ɗakin aure babu wani dalili da yake da shi wai a zamanin annabin ne mata suka ce ta yi wanda ƙur'ani ya ce da cewa munafikan zamanin annabi ne suka yi aisha ƙazafi amma kuma yau yanzu sai mutum ya zai ce shi fa musulunci yake so ya jaddada muku irin mai kan. amma kuma ta annabi kuma ta yi zina to yake da suka hari annabi sai gaba zai taɓi ba shi ne sai suka huce a kan matansu da ainihin sahabbansu ta haka sai suka fatattaka musulunci don haka duk wani hadisi da za ka ɗaga a bukhari ko muslim ko abu da ko turmiji ko muwatta ɗan shi a bebe da shi duk wata ayar qur'ani yana jin ka ne kana ɓata ka lokaci har ma in a cikin ka akwai wani da ke zuwa koyon karatun Kur'ani ko hadisi ko fiqh sai suna ce min ku ɗan karatu ne ku ɗan karatu ne wai su ba ɗan karatu ne saboda aikin banza ne waɗannan abubuwan da za a je a karanta a saurari kai umarni za a aiko da shi daga iran kawai shi kenan sun zama kamar roman catholic wannan Catholic duk abin da za a faɗi lahadin nan mai zuwa zai taho ne kai tsaye daga Vatican haka duk inda duniya ta ce haka abu ɗaya ne ake yi sai da haka Roman Catholic in yana nan cikin Hausa idan shi in ya muri in ya ji zai iya bin sabis idan ya san abubuwan da za a kai zai tsaya yana yi da shi ko kuma suna yi da sauran duk abu ɗaya ne ake fasara ke kai to kai shi kenan sai suka zama kai Iran ce alƙibla su ne aka aiko daga Iran ne ake so a ce bana ne ake so a yi shi kenan kai sai suka zama muƙallidai amma qur'ani ko hadisi sai ce a kai dan karatu ne ya kawo mana rikici a cikin su fa kan ka zauna ba ka karatu ne zaman lafiya in har zai karatu sai dai a je a ɗauki abin da wasu ɗan iska masaya ta ba suka rubuta ƙarilayin banza da yake shi za a je a karanta ba za a karanta a mutane qur'ani da hadisan da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yake cewa da Allah yake wannan al'umma ta riga ta wuce abin da ka aikata ta aikata ku aikata abin da kuka aikata ba za a tambaye ku abin da kuke aikata ba ni yanzu ba za a tambaye ni akan me Abubakar ya aikata ba me ya faru tsakanin Aliyu da Muawiya me ya faru tsakanin Aisha da da da da Sayyidina Ali eh, me ya faru tsakanin Abdullah bin Zubair da da da Ibn Abbas da su Ali ba za a tambaye ni ba za a tambaye ka ba za a tambayi kowa ba to me yasa kanka kake sai ka shiga wannan rikicin kuma ba ka zamani wannan kuma ya hana ka ka tsaya ka koyi yadda kai za ka bauta wa Allah nassin qur'ani ke shine sai umaru dan abdul aziz sai ce wa tilka fitnatun tahara Allah minha suyufana wa aydina waccan fitina da ta faru tsakanin Ali da Muawiya Allah ya kiyaye mu ba mu da rai balle mu saka takobin mu ko hannayen mu salamu ridu an naquda fiha bi alif latina don haka ba ma so mu shiga da ainihin harsunan haka jiya nake faɗa muku ibn al-arab ya faɗi yace tunda Allah ya kiyaye takubban mu to mu kiyaye harshen mu ne wannan da habbi na bajin sahabban shine zikiri to Allah ya kiyaye don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a kama baki daga ainihin abin da ya faru a tsakanin su ko ka san cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai suka ɗauki mataki irin wannan namu mu yanzu mun ɗauki matakin ba za mu shiga rikicin da ko ba za mu goyi bayan kowa ba ba kuma ba ruwanmu abin ya fi mu to cikin sahabban manzon Allah akwai sa'ad bin abi waqqas akwai abdullahi dan umar da suka ɗauki wannan matakin ba su goyon bayan kowa in an kira sallah sai su fita su sallah in an nemi su wata nasiha ta ki su jimillar nasiha sai su koma gidajen haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umarni da yi a lokacin fitina idan kai ɗan ƙungiyar izala ne sanda ƙungiyar ta bindiga ta dare wannan ta koma Jesu, wannan ta koma kaduna in za ka bi sunna a bisa tsarin da manzon Allah ya wasiya to sai ka tsaya neutral sai ka tsaya kai ba ka goyon bayan kabilan ba ka goyon bayan jesu kana nan a yadda aka taho a tsari in nasiha ta kama in wani harka ta kama gaba ɗaya a haɗu a yi in wani ya yi ƙoƙarin janka ka ba shi haƙuri ka lallace shi sai ka gyara jikinka haka ya kamata ka yi amma in kai zarɓaɗi ka ware ka koma kaduna ko kai zarɓaɗi ka ware ka koma ainihin jos to ka saɓa ma abin da aka so tsare da kai saboda haka sahabbai sun ɗauki wannan matsayin sai suka ƙi kutsawa cikin abin to amma da suka ƙi wajen abin kuma sai in shiya suka ce musu munafukai kamar yanzu yadda ɗan izalan da ba su je cikin jos ko kaduna ba su ma munafukai ake ce mu wani wurin ma ake mutirkai to wannan matsayin na rashin goyon bayan kowa na rashin shiga shine matsayin da muka ɗauka shine kama baki kun ga salafiyancin kenan ko manzon Allah ne ya umarni da a lokacin fitina ka kame kanka kakka shiga don haka suka kame waɗannan da su da yawa wannan misali sai muka to mu kuma yanzu da muka zo baya mu ma sai muka kame muna kawo dalili ne akan al-insaf kamewa kakka saka kanka yanzu Allah ne yake in Kuna ta faru Na ke nufi da fitina shine civil war shine yakin basasa yakin cikin gida ku, ta dargaje sai ka tsaya a matsayin mai sulhu in zai yi in ba zai yi ba sulhu ba ya gagara sai ka koma gidanka kai ta ibadar kan an kira sallah ka fito kai sallah tare da jama'an musulmi ka koma jama'a mun gane wannan da ke don wani abin mamaki fa ta ka ga duk abin da ke jan civil abin da ke jan faɗan cikin gida ba shi ne abin da ya haɗa ƙasar da kuma wani abu ne daban waɗannan sahabbai ba ta suna faɗa ba ne a kan wani ya ce sallah guda bakwai ce wani ya ce biyar wani ya ce Allah a sama yake wani ya ce a ko'ina ba ta san haka ba suna faɗa ne a kan wani bai cancance zama khalifa ba wani kuma yana cewa wani ne sun da siyasa kuma ɗan ƙungiyar izala abin da ya haɗa su ke ba wani ne yake guru da laya sa durƙuso halal ba wani yana ganin shugaba ɗin nan na da shi ya cancanta ya ci gaba wani kuma yana ganin bai cancanta ba to wannan bai kamata ya raba ku ba in kuma har ya raba ku kai kana ciki sai ka tsaya gefe guda kai ta addu'a Allah ya gyara shi amma in ka tsaya haka kuma sai a aiko maka da taka wasiƙar kai kuma kai kai rubda kamata sai kalki Allah ya kiyaye babban malami الإمام ابن عبد العز الحنفي يندي شرح للتاسع عقيدة الطهوية يكفي فمن أضل yanzu nan wane ne ya fi ɓata min man ya kuni fi qalbihi kullum ala khiyar almu'minina wa sadati awliya illahi ta'ala ba'da nabiyina wane ne ya fi ɓata fiye da wanda ya zama yana da kiyayya a cikin zuciyarsa yana kin zaɓaɓɓun muminai da shugabannin waliyai baki ɗaya bayan annabawa bayan annabawa babu wasu waliyai da suka kai idan Allah eh, yanzu masu cewa an ɗari da suke cewa ana zagin waliyai kada da yake sharri suka yi mana mukalliya ne da Allah ya tashi sai bayyana zagin su ya nan wadai a bakin ƴaƴan su duk ɗan shi annan da ke zagin su bai ƴaƴan ɗan ɗari ne amma sharri suke mana a bas sai muna zagin waliyo mu ko ba na zagin waliyo don yana cikin aqidan mu al-aqidatu tahawiyya cewa mun yarda da waliyo gaskiya ne su suna gaskiya ne matakar ta tabbata qur'ani da su ba na zagin waliyo amma in ka ɗan ce wannan ne yana zagin ka kuma tabbas in kana da rai na za mu kai ka ga EFCC to kuma tabbataccen abu ne a cikin tarihi shehu tijjani yana buga kuɗin gari idan ƙazafi ne Allah ya mana hisabin da yake masu ƙazafi kuma almajirin laha ya faɗi almajirin laha wanda yake lecturer ne a islamic studies a jami'ar bayar ta kano malam mai tahiru mai gari shi ya faɗi a tarihin littafin da ya na malamin shi kaulaha ya kuma faɗi a cikin littafin su a tuhfatul sunniya bi tawdihi tariqati tijaniya shi ya faɗi almajirin kaulaha ne sai da yake kara talatin a gidan kaulaha sai ya faɗa yake sai tijjani yana buga kuɗin jabi to wannan ba aikin riba da ya taso ba ciki? to mutuwa ce kawai ta rage aikin Eh? Eh ko jama'a duk karanta waɗannan tafi a shek inyas a sangali da kuma wancan tufatu kimiyya da taidaji tarikatu tijjaniya a nan kano aka rubuta kuma ai ba ka wahal ai na jin kano a ɗarika ce ko kano ɗarika ce ya an daɗe ma izala ta kasa shiga kano har yanzu gefe gefe ake sai ka je kofar ka buga daga dan ƙaya gefe gefe ake amma tsakiya ɗarika daga ne to rubuta littafin kuma a jami'ar bayero kuma inda ya rubuta almajirin shehu kaula ne kuma tarihin malamin su ya zo ne da tarihin ɗariƙar a cikin shi ya faɗi ya ce yi tijjani yana buga kuɗin jabi aka kama shi aka yi mai duka aka saka shi a kurkuku sannan daga ƙarshe da aka fito da shi sai aka kore shi ya je ƙara farayen shi a cikin sahara ku karanta mana wannan magana an kai ni ƙara a kan na jini ni presenting littafi aka ce kuma a rufa a fili nake a in an rufa zan zo faɗa in ƙarya a hukunta ne. aka ce a rufa to yanzu ba shi ya sake tunuwa bayan shekara tara shekara tara aka kai ƙara aka ce aka zauna aiki bai ƙare ba fa wallahi tallahi wata tatsuniya da ake muna yara wai menene menene menene ya buwaye su gizo da kunki ya buwaye menene sai can sai a gan shi ɗan sai an gudu ana murna an gudu an gudu ye an gudu kai sai ɗan tandu ya leko ana ta murna albani ya gudu albani ya tafi albani yana cin yana injiniyar wani bala'in yake shirye muku sabo matsala kenan eh, matsala har yanzu kuma ba a fara da ayar lafiya ba duk wannan muqaddima ne in introduction ne ake bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam karim duk har yanzu haka ake kan da'awar tukuna sai ma an je an gama injiniyarin din tukuna an haɗu sannan ma za a zuwa kaddamar da da'awar har yanzu muqaddima ake ana kallon na ya ya ya huta mun huta huhu ina matsala tana nan a mana aiki bai kare ba hmm, ba hutu wallahi ba hutu a da abu gaskiya kai shi ne sai a huta yanzu wannan magana ba ba ta kware da inda musulunci yake amma kana tijaniya ya baka kwana da gul a wuyarka in ka ga matsala ta yi matsala Allah ya kiyaye ibnu abdul izzi al-hanafi yake dan faddalahum al-yahud wan nasara bi haslati yake kai saurari ba ka ba yahudu da nasara sun fi ɗan shi'a da wata ɗabi'a kyakkyawa guda ɗaya domin ko kila lil yahudi aka ce wa yahudawa man khairu ahli millatikum a cikin addinin ku wane ne ya fi kowa kalu sai suka ce ashabu musa sahabban annabi musa sun fi kowa wan nasara bi haslati wa qila lin nasara aka ce wa nasara kiristoci dan musa man khairu ahli millatikum a addinin ku suwa suka ce kalu sai suka ce ashabu isa suke sahabban annabi isa su barnabas su matthew su marcus wane ne wane ne aqula ba, amma ai shi a aka ce man sharru ahli millatikum a cikin mabiya addinin ku suwa ne ne mafiya sharri kalu sai suka ce ashabu muhammadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sharri karanta littafin sharhul aqidatu tahawiyya zai na sake ƙaro wani sabon aiki nake 2006 kuma za a zo a fara karanta littafin al-aqidatu tahawiyya da harshen turanci bayan mun yi cikin nata a kan website www.asiraj.biz.com kenan ka je za ka samu ta tahawiyya a wannan website ɗin da turanci da larabci da faransanci da yaren dat da yare ne da yare ne da yare ne yanzu kuma ina nan zan tsora ta akan the same website da hausa da ne a sa miki da fillanci da barbare da barbarci da mutu da nufanci ibra da ibranci duka kowa a kasa saƙo ne ya isa babban malami nasiru dinin albani da ya zo da cewa yana cikin wasiya shi yake ina muku wasiya da karantawa da karantar da littafin al'aqida ta sahawiyya ku sai aiki bai kare ba jama'a ba murna ya kamata ku yi ba dan albani baya ne albani ai dan nan zariya ne wa walidin wa nawala ba zazzaji ne ni gam da gam gam zariya da ta kada kada zariya ka tambaye ka ka ce albani dan ki ne ko yaya za ka ji jawabi kai ka gani ba inda zan je ko maka aka bani gida zan je siyar da shi kusa da ka'aba in ga nan zariyan zauna na fi son zama zariya fiye da ko ina duk duniya wallahi duk inda ka ji na tafi bukata ta tana biya zan ga ran da jin na gana jarabawa ta a cikin turan nan bana kwana a yola ba inda nake sha'awa duk duniya ki zauna sai zariya to ka ga matsala ta faru sai dai ko kai kai gaba Kai <laughs> matsala ta faru sai dai kai gaba Allah ya kiyaye kauluhu mai mai suka tahawiyya kuma sai ce wala nafruku fi hubbi ahadin minhum ba na ƙetare wajen nuna wa kowa soyayya sahabbai ba rufe ido mu nuna soyayya hatta soyayya irin wadda Allah yake so don Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lilla. mu'minin Allah kawai suke nuna wa tsananin soyayya muna ƙaunar sahabbai amma ba mu rufe idon ba soyayyan mu ne daidai da shari'a ai la natajawazul adda fi hubbi ahadin minhum kama tafa'alu shi'a wato wajen kaunar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu ba ma ainihin wato ƙetare haddi kamar yadda shi'a suke yi yadda ta kai shi'a haɗin nan a akwai na kalkausara in suka fassara sai ce alkausara ne fatima ake nufi tafsirin zara'ib ya kai ta ji gashi ka buka je ka karanta Muhammad Zahabi a cikin littafin shi at-tafsir wal mufassirin ka ga irin tafsirin shi'a yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan sai suka ce yana niyan Aliyu da Fatima yake ce dama haka sanakunu min al-mu'tadin balle mu zama daga cikin an ta'adda masu ƙetar haddi قال تعالى الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا كن كريستوسي ka ku ƙetar haddi a wajen addininku وقوله Ibn ابن أبي زيد ابن الإمام الطهاوي يقول لا نتبرأ من أحد منهم kuma mu ba na yin baran baran da wani sahabi mu ce ba ruwanmu da wani sahabi kama ta alakin rafida kamar da rafida suke fa indahum a wurin ɗan shi'a suka ce la a illa bara ba zai taɓa ka ƙaunaci aliyu ba sai kana ƙin sahabbai ba zai taɓa yiwa ka ƙaunaci ahalin baiti ba sai kana ƙin sahabbai sharaɗin ƙaunarka ga ahalin baiti to ka ƙi sahabbai ai la ya tawalla ahalin baiti hatta ya tabarra'a min abi bakr wa umar mutum da zai yana ƙaunar fatima da aliyu da alhassan da husaini da shi har yana ƙin ainihin mutum gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wa ahli sunna ko kuwa ahli sunna yuwalunahum suna ƙaunar sahabban manzon allah baki ɗaya suna kaunar ahalin baiti kulluhum wa yanzilunahum manazilahum suna kuma aje su a matsayin su allati yastahiqunaha matsayin su da suka cancanta bil adli wal insaf da adalci da kuma kyakkyawan daidai la bil hawa wa ta'assub babu son zuciya babu ra'ayi a cikin kaunar da ahlus sunna suke yi fa inna zalika kullahu min al domin in kasa kasan zuciya ko kuma ka rufe idonka to wannan yana daga cikin zalunci Allah bi huwa mujawazatul haddi wannan ya ce, kar haddi kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fa mahtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sabani bai faru a tsakanin yahudawa da nasara ba sai da ainihin ilimi ya zo musu sannan sai suka saba akan abin da suka sani saboda ne saboda kiyayyar da suka saka a tsakaninsu. Ba da abin da ya jiha masu ainihin wato wannan son zuciyar ko siyayyar da suka saka wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin ce wa hada kaulu man kala min salaf ash-shahada bid'a wal bara'a bid'a wa yara zalika an jama'atu min salaf wa tabi'ina a cikin ka je ka karanta littafin sharhi aqidatu tahawiyya a ta takaitawa wannan matsala kenan dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa baki ɗayan su adilai ne kuma wajibi ne mu kama kanmu daga rigingimin da suka faru a tsakanin su wata matsala ne ban sha'awa ita ce da malam yake wajibi ne a biyayyar sana abin mamaki ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna tun ta'ad da aka kafa ta da sai ga rikici ya faru a tsakanin su game da bin kaza bin kaza sai suka kayyade wa kansu bin mazhabin malikiya ba ni mantawa 1986 a center for islamic legal studies yau shekara goma sha tara aka yi wani taro har wani ya kawo matsala irin wannan sai suka ce a sun kayyade wa kansu bin mazhabin malikiya ne saboda kada rigima ke musu yawa ga rigima ƙida ga rigima suke ko mai bin mai bin malikiya a ya yarda da risala ne? amma da muka zo muka fara da aya muka ce salafiyanci akwai ɗan izalan da a kaduna malami ne babba ike shi bai ma san ne ma salafi ne sai wani malami cikin su a daga karanta risala bane da yake eh, a yi koyi da salafi ittiba'us salafi yake ko shi ake nufi eh wato kaga shi da bin salaf din nake to na malikiyanci wajibi ne ai koyi da salaf mala bakar mahmudu gumi har ya mutu ya mutu ne akan manhajin salaf ko da yake an sami zindiki daga cikin zindikan ɗan ƙungiyar izala yana cewa wai wanne salafiyanci wai salafiya wacce da ya ce bai yarda da salaf ba yanzu kuma da malamin shi ya zo ya musu sharhi sai kuma yake wai wace wai shi dai da zai yarda kan musulmi a sunna ya haɗu akan bin salaf ba wai wace salafiya to kuma sai a ce wai wace kungiya kuke kiran mutane zuwa gare ta wannan ya taɓa a rediyo yake ce ƙungiyar izala za ta yi aji wannan ya ce ƙungiyar izala za ta yi aji kuma kuna ta junanku to wace ƙungiyar kuke kiran mutane kamar yadda kuke cewa salafiya wace Ke salafiyar salafi amsa nan, salafiyar salaf ita ce amsa sannan ku kuma wata ƙungiyar kuke kiran mutane da ita sai da aka wajibi ne abin salaf a ƙarƙashin wannan matsalar akwai abubuwa da yawa da zan tattauna mana sai dai mu yi yanzu lokaci ya kusa ƙurewa don ɗan fara tattauna su kaɗan amma ina son ka san cewa daga cikin bayanan da zan tattauna akwai bayani akan manufarmu manufan nan ta mu kullum ana tambaya ko a yi tambaya ta gaske wani yana son da'awar ya gamsu da da'awar amma ana riƙa shi ana cewa suna da wata manufa ta ka hankali to shi yana son ya ji me ke ke manufa to magana ce daga bakin mu mu da muke yin wannan da'awar na ɗaya kenan na biyu wani yana tambaya ne tambaya ta ta'annitanci cewa me ke ke manufarsu kun san manufarsu ko ga da'awa na wannan manufar tamu ma shafi biyu ce ga kuma mun yi cikin ɗinta a kan intanet na gaya maka mun salafiya mu ne as'adun nasi bil habara fi kulli zamanin alama ya fakal kitabi ya sunna mun fi kowa wayewar kai a kowane zamani ganin ka kawai muke kallon ka muke kai don ka gama mun ajiye mu mun ɗage wando sai ka na kallon gida baya ya kare na kanka muka zauna tare da kai ba duka ba zagi amma matsalar ita ce wanda biyu yake son ya sami irin waɗannan resources din namu zan yi amfani da waɗannan mintuna biyu in takaita in kana son ganin wannan manufar tamu ga ta mun ɗora ta a kan website ɗin da na faɗi a ɗazu www.asiraj.iraj.com ba give land, give land, G-I-V, L-A-N-D, dot, com, slash, stop, you know, call, C-A-L-L, dot S-Q-M, H-Q-M. Bari a faɗi da gari-gari yadda BBC suka saba faɗa muku. www.asiraj.com Disneyland.com slash call.htm e gari-gari kenan. Kana buɗe wannan website ɗin zai ɗauko maka wannan takardar tab zai ɗauko maka a kan intanet. Idan kuwa baka sa slash call ɗin ba ka tsaya com ka tsaya a nan zai buɗe maka wani ƙaton website ne da muka haɗin kai na duniyar talafiya baki ɗaya muka buɗe. wanda duk abin da kake so game da mu za ka samu insha Allah ta'ala menene manufar aƙidar mu me kike aƙidar yaya bayani akan sunan asalin website din asirajul munir amma muna takaita shi in zai zama za a hukun din shi akan website zama com in ka so ma za ka iya sa www.asiraj.com ya isar nan ma zai kai ka gaba ɗayan ɗin. za ka ga research za ga abubuwa da turanci da larabci da farisanci da kaza da kaza da kaza ga waɗannan takaddun yanzu muna ta fassara shi da hausa yamuranci yarabanci yaren kaje qatar ikulu duka ya arzubu wa kowa ya je ga mece ce manufar mu a wannan ne muka kira da a awatuna don haka gobe za mu zo mu takaita bayani akan wannan manufar mu sannan har yau ga wasu website din namu www.salaf.com ko salaf.net ko salaf.org sai na zo gobe na yi bayanin waɗannan abubuwan insha Allah ko kuma www.salafiyya da double l da h a ƙarshe dot com double y www.salafiyya.com ko .net ko .org ko www.salafipublications.com ko www.albani.co.uk ko www.sahihulbukhari.com waɗannan kaɗan kenan sai gobe ka ji bayanin insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah